мовляв, тут діють якісь флюїди, адже він неї старший. На подив вона й справді більше подобалася чоловікам літнім. Це її не ображало, а дивувало. І коли довідалася, що Сергій молодший за неї, чомусь засмутилася. Вона не застала дома Василя Васильовича. А коли повернувся, то розповів, що їздив в інститут, що з Крем'яного прийшла телеграма, в якій сказано про аварію на електростанції. Завтра туди виїжджає комісія, закінчив він. Боюся, що на Іршу чекають великі неприємності. Більше Тищенко нічого не знав і ніяких здогадів висловлювати не захотів. Вона з свого боку побоялася розпитувати, та й знала, що це марно. Говіркий і розвихрений, він іноді замикався, і тоді з нього було важко витягнути бодай слово. Часом їй здавалося, що він робить це навмисне, боїться видатися в її очах несерйозним. Він і досі перед нею підтягується щоб вона в ньому не розчарувалася. Їй це було приємно, а іноді смішно. Василь, на її думку, не вельми мужній і хоробрий, але може перемогти себе і перемагає дуже часто, майже завжди, і стає за праве діло грудьми. Відчуття правди в ньому розвинене сильно. Вона не пам'ятає, щоб колись відступився і не довів чогось до кінця. А в побуті, в усіляких дрібницях, невибагливий і навіть неохайний. Он стирчать з носа жмути волосся. Бррр, як неприємно. Раніше це їй не так впадало в очі. Ні, якось йому казала, щоб вистриг, але він забувся. Цієї ночі Ірині приснився Рубан. Вона навіть у вісні здивувалася, що приснився Роман, а не Сергій. Про нього думала увесь вечір. Диво дивне. Знала, що він мертвий, і в той же час вірила, що він живий. бо снився їй, як живий. А снилося їй ось що. Він прийшов до неї додому, сів у крісло, в якому сидить вечорами Василь Васильович, і сказав, що залишиться тут і буде їй чоловіком. Вона розреготалася, а він і далі сидів серйозний, неусміхнений, розминав у пальцях сигарету та вправляв її в мунштук. Василь Васильович одружився з клавою, сказав. А Ірша ходить до білявої молодиці. Вона часто заглядає в двері і кличе мене. То вона переказує, щоб вийшов Сергій. А він ходить до неї, бо в неї є гроші. Сьогодні вкрав цілу пачку по п'ять карбованців. Ось він зараз зайде і ти побачиш. Справді. За хвилину зайшов Сергій. Права кишеня його чорного, акуратного дешевого костюмчика була відстовбурчена. Проте Ірина не повірила, що то гроші, крикнула Ви знову не говорите. Сергію, покажіть кишеню. Сергій посміхався, але кишеню не показував. Тоді вони зареготали удвох з Рубаном а Сергій дістав з кишені якісь папірці і став читати їх. І вона вже побачила його інакше. Також побачила рубана, що лежав у труні. У нього чомусь дуже вигострився ніс. З рубаном прощалися. Підійшла білява жіночка і поцілувала в чоло. Підійшла і поцілувала клава а Ірина не могла перемогти себе. Ступила до труни.